Egunan. Agitza elkarteko kidea zira, agitza sarako erriko eh, oposizioko eh, taldea. Eh, ez bakarrik, zenta uste gaur ez oposizio taldearen izenean mintzo, nola da hori? Bai, uh, gaur mintzatzen dut uh, agitzaren izenean, baina uh, agitza erritar elkartea gisa, eta justuki gai hori buruz, egitar bai, gisa hitz egiten dugu. Bidali duzu duela, aste batzuk eganen dugu informazio bat, nola eh, agitzak bilkura publiko bat eh, proposatzen du eh, heldu den astelenean, astelen nuntan bakatu, sarako postari buruz. Lehenik zendako bilkura publiko hori, zer du sarako postak? Be, sarako postak... Eh, aspaldi, ba, duela hilabete batzu ari da gero eta gehiago eh, gaizki ibiltzen. Eh, hainitzetan uh, hastiantzeak uh, egun bat edo bi etxiak dira, gero dirua hartzeko problemak badira, uh, paketeak bidaltzeko be, edo errekuperatzeko be, batzutan etxia da orduan ebe... Voilà, ez, da, ez da ongi biltzen, eta hori bon, konturatu gien hori duela hilabete batzuk, eta zinez hor goiti, uh, gero eta gehiago uh, be, gaizki martxatzen da eta orduan gure gure asmoa da hor um, biltzea diendeak uh, eh, egitarrak, elkarteak, egikoetxea, denok elkarrekin eh, problema hori buruz aipatzeko eta zerbait egiteko justuki, sarako postak zez zerbitzu emaitzen du gaur egun. Nunda, eh, kokatu da, karrika, karrika nagusian, eh, plazan, erriko plazan, eta badu ere, eh, banku eh, diru ateratzeko leku bat hori da? Bai, hori da, gaur egun posta idekiada idekia da, be, usta hilti goiti tipitu ituzte ere hor dutegiak, eta hor orain bakarrik goizian idekiada, idekia hori zerbitzu bat galtzen dugu gehi eh, bada dirua hartzeko, hori be, ez da beti uh, betea, orduan eh, hainitzetan uh, diendeak joaten dira diruak bilzera, eta ez da dirurik, eta bereziki hor uh, uh, udauntan, hainitzek ez dute, ez dute aukera ukan uh, diru hartzeko, eta be, batzutan uh, erosketak egiteko, edo ez zuten. Edo uste duzuek kalte egiten diola sarako herriari? abe zinez, kalte, kalte egiten du, eta hor eh, baditugu adibide batzu, uh, aste hartetan badira ikusgarriak hor uh, plazan, elkarteak antolaturik, eta uh, izan dira uh, egun batzuk nun uh, ez ez ez dute ez ez baina jendeak ezin txartu, zenta jende asko, errefusatu, uh, zenta ez zuten eh, dilurik eh, eta ez zentiratzen al... ez likidorik eta ez zentiratu postan. Hala, orduan, ebe galtze bat da, batzutan ere ez zen ere uh, udauntan ez zen dilurik uh, justuki merkatu egunean, orduan, bada ere denda, ko, badakit denda bat hor mm. eh, galdu dituzte salmenta batzuz, eta diendeak nahi zuten eh, erosi, baina eh, dilua ezin zuten, ezin zuten atera, orduan ez dute deus erosi. zomot biztan ledu xarak? Xarak, janen nuke, 2000 eta bortzeun horako zerbait? Eta bi mila eta bostenuko batek uste duzue, uh, behar duela, uh, posta bat egun guzti zirekia? Be, bai, zenta badira bi mila bortzeun biztanle, baina ere badira enpresa asko, elkarte asko, eta denak, eh, denak lotuak gira eh, olako tresnarekin, olako zerbitzuarekin, orduan uh, behar da bai. Eta txeman duzu joan den ustailetik, zerbitzua ino kaskarragoa dela? Ah, ma, ba, biziki orain uh, idekia da bi hor dut erdi goizian, eta, eta oi, oi, bi hor dut erdi eta, wala, eta, eta ez beti ere, normalki idekia izan behar zen hastenatik eh, larun batera, me hainitzetan eh, egun bat, bi, haste eh, batzuetan zuetan ere irualdiz etxia zen, bon, ez zindako, ez deus antolatu. Ba, hor bilkura publiko bat astelen, astelen aratsuntan egiten duzue, hala ere, gai hori menturaz erriko txaren gai bada, hau zapezaren gai bada, ez dakit horiekin aipatu duzuen, edo zerbait egina izan den? Bai, eh, aipatu dugu uh, erriko etxearekin, eta zinez bat egiten dute uh, olako bilkurarekin, etorriko dira, eta mm, eta hoiak jadanik ahemanetan sartu dira ere haien aldetik um, postarekin. Ejaiteko be, xaran, xaran behar zera egiazko zerbitzu hori, eta wala, orduan ikusiko dugu hor hasteenean ere behar basi eta gehiago, gehiago emanen dute, baina voilà, oiek ere eh, ez dira kontent eta hauzapesak uh, eh, egin du dianik uh, lan bat postarekin, me bon, ez da bakarrik, um, gure ustez ez da bakarrik uh, erriko problema, uh, oiek egiten dute haien alde uh, aldutena, baina denen problema da eta inor ez da kontent, uh, trabatuak gira denok, orduan denok, denok egin behar dugu zerbait. Badakizue, eh, postaren aja postua zer den, zendako uh, eh, tipitzen dituzten, hor or dutegi horiek? Hor eh, behitz antolatu dituzte banaketa, gutun banaketak uh, faktorekin hor, eta hor duan uh, ere postu um, atxikitzeko posta be lotu dute faktor baten postu batekin, hor duan uh, be hor gatik egiten du goizian bulegoa eta jatsalian banaketa, hor duan... Eta iduriz, bai, jaiten dute, eh, gero eta gutio eh, jende etortzen da postara, baina... nohamara, eh, Normala, diende batzuk ere, batzutan, hain aspertuak direrako joaten dira postatik, zinez edo, edo uh, ez itzulia egiteko deusen zat, ebe joaten dira direktuki senpererat, orduan haien ere egesada egaitia uh, eh, statistikoki uh, jende guti badera, me nogen falta da jende guti badera, zen ez da sekulan, uh, ez da sekulan seur idekia izanen dela, orduan jendeak antolatzen dira bertzeman eretaz. Mm. Ulertzen duzu ala ere, menturaz zerbitzu hori, postaren zerbitzua, gero baliatzen dela? Uh, egia, bon, berba, gutun gutio badira, baina pakete asko badira, <laughs> eh, aderantziz, eta ere uh, be, beti, beti biliko gira, na, eta gainera posta da zerbitzu publiko bat bon, gutun entzat, ere da banku bat, Orduan, uh, eh, xaran badira diendeak badutena haien kondua postan, eta hasten dira pentsatzen aldatzea, eta hartu dute hor uh, kontu bat, urbiltasunaren gatik, eta azkenean eh, ez, ez, dira, ez dira kontent. Ondoko posta, senperen da, jendea senperera joaten da? Bai, senperera joaten dira, eh, eta han eh, langile batekin egon naiz hitz egiten, eta ba, handit, dit, ditu xarat <laughs> guztiak joaten dira arat, gero eta gehiago, eta, eta konturatzen da, bai, aspektuak direla. Eta posta irekia da beti senperen? Senperen beti, bai. Eta txemperek zenbat biztan ditu, entzegun, sara baino gehiago, ahondiago da. Bai, ahondiago da. Kua, gu gure keska, hor ikusten uh, nola ibiltzen den afera, momentu batean eh, ikusten dugu argi, gugoa dutela uh, estea. Eta hori gertatu entzin, be, nahi ditugu uh, mugitu mu, mugitu dien, eta... Uste duzu, eh, posta etxi nahi dutela, sara mai, eh, etxiko dela eh, etorkizunean? Ba, nik ez dak, <laughs> zindute egan hori, zindute egan, baina keskatu, keskatu anaiz, keskatu agira, bai. Zer espero duzu, haste bilkuraz? Haste lehen bilkura, egan duzun bezala, ahitzak antoratzen du, baina guk egiten dugu, ahitza, elkarteak egiten dugu lehen uxatxa, gero jendeak um, motibatzeko eta bon, be, ikusiko ditugu zein diren ideiak eta zerbait kolektiboa egitea. Lehen bilkura gure izenean eman dugu, baina gero segitzen baitugu uh, biltzen jendeak eta izango dira kolektibo bat uh, bezala. Eta gero da beharko da postarekin bildu zenta hortik da aterabidea. Bai, orduan e, ikusiko dugu hor nola um, ateratuko den bilkuratik eta gero uh, bai seguraski uh, eh, behitz eh, uh, bat hartua izango da postarekin uste dut. Hor erriko etxe izaiten alda erriaren bozera maile edo kolektibo bat hobe? No, ez dakito ino, ba, biak, uh, biak uh, uste dut uh, komplementer uh, izanen dela, errikoetxea edo kolektiboa, ikusiko dena antulatuko dugu uh, uh, eta ikusiko dugu gure artean. Diendeak etorri behar dira eta ez dute pentsatu behar diadanik eh, dena badakigu zer eginen dugun eta ez gira etortzen uh, idei finkoekin. Informazio bilkura bada? eta bako txak etorri behar dira bere ideiekin eta hor muntatuko dugu uh, zer eginen dugun. Gaur egun ez dakit zer eginen dugun denen artean eginen dugu zerbait, eta hori entzat, doala, jenteak trabatuak dira, baina orain ez da, a, da zerbait um, posta intzinean eh, ez kontent, ben, eh, orain ez da, ez da fatalistak izan behar ere, eta zerbait egiten alda. zu jendea horbiliko dela, entzun duzu egian jendea kezkatua gai horrekin? Ah, entzun dugu bai jendeak eh, kezkatuak, asire, entzun dugu, eta gero, gero ziko eh, asigira publizitatea egiten, eta ba, espero dugu jendeak bilduko dugula. Hori da gaiten duzuna, zerbait da kezkatua aserri zaitea, eta gero beste zerbait da presti zaitea eh, zerbaiten egiteko? Hori da, hori da, orduan uh, ikusiko dugu uh, bilkuran, nola, nola sentitzen dira jendeak eta berba izango dira idei desberdinak eta eta segituko ditugu uh, jendean ideak ere uh, haien uh, motivazioarekin eta haien ideiekin. Uste zuen postak badakiela uh, mugimendu hori uh, sortzen hasia dela saran? Bai, uste dut, uh, uste dut, janik afitxa eman dugu posta intzinean, ordoan uh, ikusi dute, eta bai badakite postako langilekin eh, mintzatu zizte, eh, baitira, langileak, e, ez baina bat dira? Ba, itz pixkat ere langile hoi batekin, eta ba, ejan bai, e, zinez bat badera eta bera ere ez duela ulertzen nola, nola ibiltzen den orain. Eta gaurko langilekin, postariekin? Be, beti aldatzen da. Eta hori da ere ez da gehiago uh, norbait finko Ez da sarako postaririk? Ez, e, azk, ustaila entzin, e, eh, eh, orain iduriz bai izango da faktura bat beti berdina, baina e, azken, e, azken hilabetetan beti aldatzen zen, e, norbait, e, beti berbertsona sarako postan. Ari ziren itzultzen langileak hola beti. Bon, bilkura, astelen aratsuntan, nuntazaten horretan? Eh, uh, lujo berri gelan, uh, eh, jatseko zazpitan. Eta denak eh, gomitatuak, saratakak? Bara, saratak guziak gomitatuak dira, eta ongi etorriak dira. Ideiekin posibles? Ideiekin, edo entzuteko, eta, wala, oarekin, wala. Ba, Klerkiak mi esker, eta ea nola pasen den bilkura, astelen honetan. Mi esker.